Inselmu lilkom is-semmija ta' Kottuner 98 FM u llum nilqawkom għad dis episodju mill-kumedja romantika L-Aġenzija. Qabel ma nibdew bl-episodju tal-lum, se nifakkarkom ftit ġara fl-episodju li għadda. Fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, assistejna diskussjoni bejn Kerry u Serena, fejn rajna li Kerry kienet inkwetata ferm fuq il-pożizzjoni tal-Aġenzija. Biss, fil-ħin u l-mument, Kerry ftakret fil-kliem li qaltilha Shelley dwar Miss Manduka. Se nċempilla ta' lil min? Lil Miss Manduka, ngħidilha kollox, x'qed jiġri u dwar li qalli Simon. Forsi, forsi tkun tista' tgħinni. Int bis-serjetà? Ser taqalija? Ser tajtilha biex tgħinek? Għandek xi soluzzjoni aħjar? Ser ittihom li jien dawk il-mitt elf ewro li rridu nagħtu lill-bank? Le, hux! Mela din l-unika soluzzjoni li għandi. Inċempel lil Miss Manduka u ngħidilha tiġi hawn. Hi biss tista' tgħinni din id-darba. Rajna wkoll lil omm Kerry, Marigold, li kienet tinsab inkwetata ferm fuq bintha waqt li kienet qed titkellem ma' żewġha turu. U int dejjem hekk, dejjem taħseb fil-ħażin? Ifhem, forsi kellha xi tgħid ma' dan hawn x'ismu bħalissa. Mikiel? Alla ħares kellhom xi jgħidu daqs kemm huwa ġuvni kwiet miskin. Jiena kettilha qed tilibża lih binti għax ma tantx għadek issib ġuvintur bħalu l il-ġurnata. Ma tajt hekk ġara tur. Alla ħares kellhom xi jgħidu, mhux issa wara li daħlet id-dar u tqajna miegħu aħna. Tor tiegħek, qed lek jien biex ma taġlux. Imma int trid taddaħlu ġewwa wara ġimgħa li kienu ilhom flimkien. Miss Manduka marret l-aġenzija biex tkellem lil Kerry wara li rċevit telefonata minn għandha. Kerry tgħidilha bil-problema ta' flus li hemm ġewwa l-aġenzija. Jien lesta li nħallas kollox jien. Hekk din l-aġenzija tkun tista' tkompli għaddejja kif għamlet f'dawn l-aħħar snin Naturalment, mhux se naqbad u nħallas kollox hekk, mingħajr ma nara xejn u ma nitkellem ma' ħadd. L-ewwel inkun irrid nitkellem ma' Simon, l-awditur, imbagħad nimxu minn hemm. U xi trid lura ta' dan kollu? Xi ġifieri? Minix bela mer, ħadd ma jagħmel xejn ta' xejn. Xi trid bħala ringrazzjament minn għandi? Mhux ser nitolbok flus, lanqas se nitolbok li tibqali obbligata tul ħajtek kollha. L-unika ħaġa li ser nitolbok hija il-pożizzjoni tiegħek. Jien inħallas il-100,000 euro dejn u inti ttini lura il-pożizzjoni li xi darba kienet tiegħi. Jiġifieri qed tgħid li nħalliha tħallas il-100,000 euro u unti għal pożizzjoni lura. Naf li se nkun wet indaħlu l-lifa f'komtna, imma ma naħsibx li hemm soluzzjoni aħjar. Simon qallek Li ma tantx hemm tama l-Aġenzija jekk ma nħallsux dak l-ammont. Ħa nċempilla mela. Iktar ma neħelsu din il-ħaġa malajr, iktar aħjar. Hello, Miss Manduka. Kerry. Mid-żerra ħadd deċiżjoni hux la ċempiltli. Meta tista' tiġi sawn niftehmu fuq l-affarijiet. Kuntenta Kerry. Kuntenta li rnexxilek tieħu deċiżjoni tajba. Min kellu jgħidlek li se nerġa' nibda immexxijien, eh? Ekku, Mary Manduka rnexxilha takwista dak li kienet ila biex takwista. Lejn l-aħħar tal-episodju assistejna għal mument mill-isbaħ. Xiex ġan? Dritt tiżewġ niseren. Xinu? Niżewġ hekk? Niżewġu hekk? F'daqqa waħda? L-istorja tal-lum tieħu posta xar wara it-tmim tal-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Dan ifisser li issa l-karattri tagħna jinsabu fix-xahar ta' Ottubru. Qabel inkomplu bl-episodju tal-lum, se ngħidilkom ftit x'ġara lill-karattri prinċipali ta' din l-istorja. Miss Manduka reġgħet akkwistat posta ġewwa l-Aġenzija wara li ħallset is-somma ta' 100,000 ewro dejn li kien hemm mal-bank. Ovvjament, Carrie reġgħet sabet postha ġewwa l-uffiċċju ma' Serena, u issa f'dan l-uffiċċju hemm tliet impjegati, Serena, Carrie u Hortensja. Wara li tajna ħarsa ħafifa lejn x'ġara ġewwa l-aġenzija matul ix-xahar li għadda, se ngħaddu issa l-episodju tal-lum. Se ngħaddu ġewwa l-uffiċċju tal-Actors Talent Agency, għodwa minnhom, fix-xahar ta' Ottubru. Dan kollu stress zejjed għalija jien. Ma tibdix. O oh, żgur, mhux int qed tieħu dawn il-battikati kollha, x'fattillek binti? Sa fejn naf jien, meta qedlek li ser niżżewweġ fraħt. Iva veru fraħt, ma fraħt għax ma konx naf x'nu ġej għal wiċċi. Issa maħna, hemm Ġorġ għandna qed jisbuħ il-kmamar kollha. Issa jien irid inneħi kollox kif jitlaqu għax missierek jien tefa' bżaqqu l fuq jara television. Tgħid li qalbi mhux tiex ħajkun għalija? U ejja mer, hu naqra paċenzja, int l-keri biss għandek, Mess se tkun ferħana li ser tiżewweġ? Mela għalek li minix ferħana. Ta' żgur li ferħana. Imma x-xogħol kollu għal wiċċi ġej u dan għalija kollu ħela ta' flus. Mhux tajjeb kien il-ħajt, kien hemm għalfejn nisbħuh. Ma kienx tajjeb ma, fejn imqaxxar u fejn le. L-aħħar li żbajnieh meta kont ser niżewweġ lil Albert. Tliftu int lil dak il-ġuvni, ġuvni bħal dak. Kemm kien minn tagħna. Kieku bqajtu flimkien illum il-ġurnata miżżewġin u jien mhux qed nieħu din il-battikata kollha. Heqqara, xi tridni nagħmel lili? Mhux hu reġa' bdielu, rid jidħol qassis hux. U għax intom ukoll, rittu li tiżżewġu fi żmien xarajn, iskom għadkom x'taħbu. M'għandniex naħbu ma, imminut inqogħdu ntawlu. Illum il-ġurnata lajjen u lanqas Mikiel madna ta' xi 20. U jien lanqas din id-data ma tinżilita 31 Ottubru. Nixtieq nkun naf minn minnkom għażilha din id-data. Xem ħażin billi ser niżżewġu fil-31 ta' Ottubru. L-ewwel nett il-ġurnata ser tkun il-Ħadd, dak li jkun l-għada jkun xogħol, u t-tieni nett 31 ta' Ottubru ġurnata li nibża' minnha jien. Tibża' minnha? Eh, da żgur. L-ewwel nett dak iż-żmien ikun hemm il-festa tal-ispirti. Halloween jgħidulha dik ma. Imma jien tal-ispirti rrid ngħidilha, xi trid biex dak inhar jidrilna xi spirtu fis-sala. Ara l-veru temmem dawn il-ħmerijiet inta? Lil min tgħidha ser tiżżewweġ fil-31 ta' Ottubru u l-isbaħ il-ġurnata, il-Ħadd, Nixtieq nkun naf minn minnkom kien daqshekk għaref li għażel din il-ġurnata. Ent jew Mikil? Jien mer. Ent Serena. U xi ġifieri għażilt il-ġurnata ent? Qed tixta binti mhux tiegħek. Hekk taħseb mer. Għajdilha ker għax mid-der għadha ma tafx. Eh, suppost naf ker. Għax jienu Mikil ser niżżewġu ma' Serena u Ġanni. Ah! X'inhu? Ta' x'taħwetu? Jista' jaħdem bil-wedding. Ser niżżewġu fl-istess ġurnata, fl-istess ħin, fl-istess knisja u fl-istess sala. O Spirtu Santu għammen, da x'taħwetu? Ħawwadni ħanifmek. Tgħidlix li qatt ma smajt b'double wedding merta. U għara jien fejn trid nkun naf x'inhu double wedding. Inni miżżewġa 35 sena. Allura dan x'ikun eżatt? Double wedding ikun magħmul minn żewġ koppji li jiżżewġu fl-istess ġurnata. Jien u Ġanni ser niżżewġu fl-istess ġurnata, fl-istess knisja u fl-istess sala ma' Kerry u Mikil biex bekk ikollna tiċ wieħed flimkien. Ma narax għadġuġija ser kun hemm fis-sala. Oh le, dan kollu kwizzajja talija. Ker, Miss Manduk għadha ma daħlit xogħol illum. Għat le, Seren, ħallija, x'nambu għal hawn. Inqas ma tkun hawn iktar aħjar. U bħalist iktar u iktar. Qed inlesti lista l-mistedni minn ħati u ta' Mikiel. Tiegħi u ta' Ġanni lesti. Issa llejla fil-każ ejjew għandi biex nikbu l-inviti ke, għax kulma fadal xahar u ftit. L-inviti rridu nibagħtuhom minn tliet ġimgħat qabel. Ħa tistedinha lil Rita Kerr? Le ma. Mod ser tistedinha? Dik kuġintek ta'? Naf ma, imma aħna sassijiet ser naslu, anke serena u ġanni, ma rridux tiċ enormi. U le, din x'moda hi. Għalfejn ma tkomx tagħmlu tiġ kbir? It-tifla ta' sejna tgħix tiġ kienet għamlet, x'għadkom inqas intom? Xejn, imma aħna ma rridux tiġ kbir ma. U mela għamlu intom, laqqas ħakem jgħidu fuqkom in-nies. U n-nies jgħidu li jridu ma. Imma stenna ftit, jekk minn tom ser tistidnu l-kuġini, mela kif ġola ser tkun mistiedna, dik kuġintek. Imma dik ser toqgħod li xut ma. Ovvja li rrid nistedina. U bridesmaids lil min se tpoġġi? Waj mama, mhux ġaetlek. Mildred, it-tifla tal-Lucian taħdejja ser tkun il-bridesmaid, u Axel, li jommu tiġi sekonda guġan tal-papa se jkun il-page boy u ġola xut. Isma, tinsiex li fis-sitta l-lejla rridu morru għand il-ħajja tal-libsa tiegħek ma. U s-sadin mhux oħra. Għalfej dawn il-flus kollha fuq biċċa libsa li ser nilbisa darba u nitfaħħa hemm. Temmina din seren li se jkollu fuq 260 ewri fuq biċċa libsa. Imma biex jiraq li tkun libsa l-okkażjoni mer. Intom la rusa hux. U għaj ma int, dan għalija kollum fiq zejjet. Ma nistax niġib xi waħda li għandi jien. Lema, ma tistax. U int seren, li minn sar tpoġġi bħala xut. Jien se npoġġi lil Linda, tiġi t-sija tiegħi. Il-mama mietet meta kelli biss 10 snin. Minn dak iż-żmien sakemm wasalt biex immur ngħix waħdi, dejjem hi ħadet ħsiebi peress li l-papà miet meta kellha ħames snin. U lil min se tpoġġi bħala page boy u x'naf jien? Kulma se jkolli xhud u bridesmaid jiena. Bridesmaid ser toqgħod Gertrud, it-tifla ta' tija Linda. Eh, u page boy se joqgħod Axel għax m'għandix il-min impoġġi. Eh, ġifieri Axel se jkun page boy tiegħek u ta' Serena fl-istess tiġ. L-affarijiet ma jistgħux imorru aħjar minn hekk. Bonġu seren, bonġu ker. Taf x'ħinu Hortensja? L-għaxra diġà. Kieku kien hawn Miss Manduka u ġej dan il-ħin, żgur li kienet keċċik. Għajt riqda. L-alarma smajtux. Oqgħod attent imma, illum ħlista għax Miss Manduka mhux hawn, imma darbohra tiħla żgur. Tinkwetax, Mhux se jkollha l-fejt keċċini, għasser nitlaq jien, illum stess. X'inhu? Se titlaq? L-Aġenzija. Jieħdu sem. Serena, Charlene Azzoppardi. Gianni, Johanna Battista, Kerry, Janice Ancilleri, Mikiel, Stephen Meli, Max, Daniel Falzon, Ortenzia, Natalia Bela. Jadu sam ukoll Marigold, Elaine Borg, Turu, John Paċ, Cynthia, Maria Kirkop, Miss Manduka, Medlinda Giorgio, Rosie, Mirjam Aġus, Shelley, Connie Livori, Simon, Elliot Micallef, Martes, Marushka Camilleri, u n-narratur Michael Ratzen. L-Aġenzija. Oqgħod attent imma Illum ħlista, għax Miss Manduka mhux hawn, imma darb'oħra tiħla żgur. Tinkwitax, mhux se jkollha għalfejn tkeċċini, għax ser nitlaq jien, illum stess. X'inhu? Se titlaq? Iva, għandi bżonn nitla' sal-Greċja. Imma d-dar tommok għadkom ma biħħejtu hux. Le, ħadd ma jrid jixtriha, ma nafx għala. Missieri tela lura l-Greċja u jien qabżit li waħdi d-dar. U ifhem, issili erba' xhur hawn Malta, lil Lores immissjajtu ħafna. Mela ser nerġgħu niġu koppi ke, se jerġa' jaqalura x-xogħol. Mela l-ek staġib meta għatlek li ser nitlaq, għassaj kollok tagħmel aktar xogħol, mhux għasser tħoss in-nuqqas U iva Serena, tgħid int li mismanduka ma ssibx lil min iddaħħal, toqgħodx tinkwieta, mhux ser jaqafuna x-xogħol. Allura minn tixġejja tixtiequ ta' Keri? Ma nafx, veru ma nafx. Intom ix-xar iddieħel hux? Iva, fil-31 Ottubru. Mhux ser inwietkom xejn. Imma naħseb ninżel għat-tixtakom. Imma bħal mettilkom, mu ser nwedkom xejn. Ġib lil Lawrence miegħek fil-każ, int ma ssibx oġġezzjoni jew xkier. Lanqas xejn, anzi aħjar. Xejn xejn, naraw ftit minut dan Lawrence, eh? Jien ngħidlu, imma jekk fil-każ ma jiġix hu, xorta niġi inta. Jekk dejjem inkun nista ovvjament. U lil Miss Mandu kettila li ser titlaq mix-xogħol? Għat le, imma llum ngħidilha ta' għax jien nixtieq li ħames tim oħra ninżel. Ma nafx kemm ser taċċetta u tinsa xi short notice ruħi ta' bil-liġi trid tiegħu notice. Issa naraw hux, il-każ jekk kont trid minn tiegħu notice, ħeq m'hemmx tagħmel hux, ikolli noqgħod. Bonġu dieris, wasalt jien. Ittardjajtlu llum Miss Manduka. Mela qed toqgħod li għassa issa wkoll. Le, le, ma tarax, int il-kap. Tista' tidħol x'ħin trid biex niċċajta għedtlek hekk. Iva, biex tiċċajta, biex tiċċajta imma xorta għedta. Carrie, ommok x'inhi tagħmel hawn? Ġejt inkellem il-binti tajba din. Din il-kunfidenza trid tieqaf. Diħla u ħirġa hawn, isek diħla ġo xi kafetterija. U iva, x'differenza ser tagħmillek lilek? Da żgur li tagħmilli. Ħadd mill-impjegati l-oħra ma joqgħod jiġi bir-razza u redika hawn. U jien il-preferenzi ma nistax għalihom. Jew ser nimxi l-istess ma' kulħadd, jew xejn! Ma, aħjar tmur. Immur, u bbaċċi lil din jew? Ma, mur, isma' minni. Tinsiex li m'għadnix immexxi jien hawn issa. Mur, imbagħad nitkellmu d-dar. U iva rani sejra, xkull waħda wkoll. Qed nafżak, Kerry, lil ommok għidilha li hawn ma niġux għal xi xalata. Niġu biex naħdmu. Ok, Miss Manduka, ħalli fidi. Skużi, Miss Manduka, nista' nkellmek jekk jogħġbok? Ejdli, ejdli. Nistgħu nidħlu fl-uffiċċju jekk jogħġbok? Nidħlu fl-uffiċċju hux. X'inhu ġej? Nispera li mhux xi aħbar ħażina. Biżejjed bdejt il-ġurnata nargumenta ma' oħti diġà dalodu. Ejja idħol. Kemm spiċċajna tajjeb ukoll. Iqgħad ma kienet xi waħda ta' qalba kbira. Imma issa, iktar u iktar saret żorra magħna. Naħseb kien żball enormi li ħallejtha tħallas il-mitt elf ewro dejn li kellna u terġa' tibda tmexxi hi. Int m'għamilt l-ebda żball, Kerr. Kieku ma għamiltx hekk, din l-aġenzija kien ikollha tiddikjara falliment u kollha kemm aħna konna nispiċċaw bla xogħol. Le, minn daqshekk għandek raġun. Min jaf Mikiel x'qed jagħmel. Veru, u min jaf Ġanni x'inhu jagħmel ukoll. Qed nimmissjah jien lil Mikiel. Qed nimmissjah lil Ġanni. U qed insemmu lil Ġenni u lil Mikiel. Ejja ngħaddu ftit saħdejn dawn iż-żewġ karattri tagħna, ġewwa l-kamra tagħhom fl-aġenzija, fejn qegħdin jistrieħu ftit. Tgħid li xejn ġan, imma jien ġaqgħed inħossi tferfir. Min issa Jiena l-ġid tiegħek qatlek, għax ma tajx li mnalla kont jien għalik. Kieku nini nini kont tipproponila int lil Kari bil-mistħija l-għandek fuqek? Taf x'nafe ngħid jien Ġann? Li oħti Sintja, ilha minn dakinhar li għedtilha li se niżżewweġ ma tkellimnix. L-ewwel għamlet ċenata enormi. Saħansitra, anke l-ġirien ħarġu jittawlu biex jaraw x'inhu jiġri. Imbagħad wara bdiet bl-istrajk tat-tisjir u tat-tindif. Qed ikolli nagħmel kollox jien. U issa, mhux tkellimni? Waj, xin tuħtok li tajti biss tajjeb? Tippretendi li kulħadd għandu jumel li tgħidti, isa Hitler jew Mussolini. Jien dan kollu nkwiet żejjed għalija? U intu u tinkwita xejn Mikjel u ħalli ħabbat. L-importanti li kemm Serena u anka Kari aċċettaw li niżżewġu. Għax jien dakinhar li pproponejt lil Serena kelli qulbi kienet ser tieqaf. Kemm hawn sabiħux? Ħafna, poċi estrema, dal-kwit kollu jbedek mill-ġen ta' kuljum, iġulek tirrifletti u taħseb. Hawn xalih kemmu filosofiku l-bamboċ tiegħi. U jien ħsibt ukoll seren, sibt fik, fina. Matul din is-sena li ilna flimkien, jien ħabbejtek, udni u nibqa'. Anke jien Ġan. X. Ħallini nispiċċa. Illum serena, waslet dik il-ġurnota li li tant nistenna. Xiex Ġan? Trid tiżewġni seren. X'inhu? Niżżewġek? Niżżewġu hekk? F'daqqa waħda? F'daqqa waħda, ilna noħorġu flimkien iktar minn sen issa. Naf, imma ma kontx qed nistenni kissaqsini hekk? F'daqqa? U billi ser noqogħdu nistennaw aktar. Aħna ma għandniex ta' xi 20 issa. Minn daqshekk, veru. Ser tagħmel seren. Iva jew le? Iva, iva. Jiġifieri taċċetta? Iva, iva. Seren, matul din is-sena li naf flimkien jien ħabbejtek. U le ġan, dik m'hemmx għalfejn terġa' tgħidili, kemm issaqsini jekk irridx li nżewġek biss. Kollu sew. Seren, trid tiżewġni? Iva ġan, da żgur li niżewġek. Oh, għażiża Serena. Għadek madux kemm għamiltni kuntent. Int il-prinċpessa tiegħi. U int ġan, int il-kavallier li ġejt issalvani minn ħalq id-dragun. Dragon! Skużani ġan, imma tant kemm tħalt fl-istorja li għal mument sħajitni qiegħda waqt xrek. Il-bieraħ rajt il-film, u impressjonani kif xrek salva lil prinċipessa Fjona minn ħalq id-dragun. Jalla li konna titsabiħ ġan u li nkunu kuntenti għal dejjem. Għal dejjem ta' dejjem. Hawn fejn ġibtni Mikil? Mhux niklu kellna morru suppost. Iva, veru, ma billi ġejna sa hawn qabel ma milna xejn ħażin le? Ejja morru niklu Mikil ħanfittxu morru d-dar. Ma tantx għandi aptit indun barra llum. Mhux qed inħoss nifsikti. Stens, Sten, Claire, Sten jekk jogħġbok. X'ġara? Milniex, milniex noħorġu flimkien veru. Ma jien nħossni komdu miegħek u naf li jint ukoll. Illum, illum il-ġurnata, lajn u laqqas int mad nazar. Ma narax għalfej għanna ndum nġebdu xi seklu bl-erusija tagħna? U laqqas int m'għandna żgħar issa? Allura x'madniex żgħar naqbdu nfatruha hekk? Mela issa niżżewġu se nfatruha jew? Imma jien ma nħobbx naġġel f'dawn l-affarijiet. Jiġifieri se tgħidli le? Se tħallini hawn biċ-ċurkett f'idi? Se tħallini bħal erba' fost il-ġimgħa? Le! Hi Mikiel qed tinkwetani issa ta' iva qaf ibki għal ruħ ommok jaħasra. Nitolbok kep! Aħsibha sew! 150 euro dan iċ-ċurkett! U tal-ħanut qalli li ma jagħtux flus lura. Billi ma ilniex noħorġu flimkien ma jfissirx li ma nistgħux niżżewġu. Naqblu f'ħafna affarijiet. Ma nafx għalfejn ma tridx. Irrid. Trid. Irrid li niżżewġu Mikiel. Għall-mument ħsatni imma għandek raġun. Ma nistgħux nibqgħu nistennew aktar. Aħna issa m'għadniex żgħar. Eżatt! U anke jekk jasal biex ikonna tfal, ta' fintux. Dan mhux se jkollna xi wieħed jew tnejn biss. Xiġifieri? Tgħidlix li trid iktar minn tnejn? Jien dejjem kont noħlom li meta niżżewweġ ikolli mqar ħamsa. U mela toħlom ser tibqa' ta' u jekk tibqa' toħlom anke wara li niżżewġu, intik taqtejn tajba malajr inqajmek mir-raqda. Mela jien qed niġġennen jew? Ħamest itfal jonqosni, l-iktar jekk joħorġu jixbħu lil missierhom. U iva, issa mbagħad nitkellmu fuqha dik. Le le nitkellmu issa, ħalli wara ma jkunx hemm problemi. Sa tnejn naslu Mikiel u mhux iktar, jekk ma jogħġbokx dabbar. Iva, okej, sa tnejn tajjeb ukoll. Seta ma kienx. Allura, ker, se tagħmel? Iva jew le? U mhux diġà għedtlek li iva, kemm se ndum nirrepeti l-istess affarijiet? Iva, tajjeb hekk. Kerry,